1910 թվականին Կոպենհագենում կայացած սոցիալիստների միջազգային համաժողովում իր կարդացած զեկուցագրում Դումանն անդրադառնալով 1905-6 թվականների հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ հայկական մարտական ուժերի բնութագրմանը նշում է. Միայն մի նահանգում, որտեղ ես ինքս էի գլխավորում բանակը հայ թաթարական ընդհարումների ժամանակ, զենքի տակ էին հրացան եւ ոչ թե ատրճանակ մի ամբողջ դիվիզիա, գրեթե 16000 թվակազմով։ 16000 մարտիկներ ունեցող, այն էլ զանազան շրջաներում գործող մարտական ուժերին արդյունավետորեն ղեկավարելը անկասկած դյուրին խնդիր չէր։ Այդ օրերին հայ մարտական գործիչների շրջանում դժվար թե գտնվեր մեկը, որը կարողանար նույն հաջողությամբ ղեկավարել 16000 թվակազմ ունեցող հայ ինքնապաշտպանական ուժերի գործողությունները։ Իսկ ինքնապաշտպանության կազմակերպման հետ կապված խնդիրները բազմաթիվ էին եւ երբեմն դժվար լուծելի։ Գործի բերումով դոման իր ժամանակի զգալի մասը հարկադրված անցկացնում էր Երևանում, որտեղից ավելի հեշտ ու նպատակահարմար էր իրականացնել ինքնապաշտպանական շրջանների ընդհանուր ղեկավարումը ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներն ու ամենօրյա լուծում պահանջող հրատապարծերը նրան մշտապես գամում էին Երևանում։ Սակայն շրջաներում տիրող կացությանը ծանոթանալու եւ տեղերում գործնական քայլեր ձեռնարկելու նպատակով նա այնուամենայնիվ ժամանակ էր գտնում այցելելու մնադարության ներքո գտնվող շրջանները։ Նրան գրեթե հնարավորություն չէր ընձեռվում լինելու ինքնապաշտպանության ղեկավարման գլխավոր կենտրոնում Թիֆլիսում, ուր այդ օրերին քննարկվում եւ մշակվում էին ոչ միայն Կովկասում ծավալվող հայ-թուրքական ընդհարումների հետ կապված հարցերը, այլ նաեւ արևմտահայաստանին վերաբերող բազմապիսի ծրագրերն ու առաջարկությունները։ 1906 թվականի ապրիլի 23-ին թվագրված հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին հասցեագրված դումանի նամակից պարզվում է, որ այդ օրերին արևմտա Հայաստանին առնչվող կարևոր խնդիրները քննարկելու եւ անհրաժեշտ որոշումներ կայացնելու կապակցությամբ դրան կանչել են Թիֆլիս, բայց նախիս զբաղվածության պատճառով չի կարողացել մեկնել չգալս գրում է դումանը, ունի իր պատճառները։ Մի կողմից հետսետե մեծանում է ներքին դժգոհությունները զինվորական եւ քաղաքացիական մարմինների մեջ, մյուս կողմից էլ քոչվորների ժամանակն է մոտենում եւ անհրաժեշտ է արագորեն վերակազմվել եւ պատրաստվել դրա համար։ Անկարելի է դառնում այցելել գավառները, միտեր անհրաժեշտ է դա։ Վաղը ես դուրս եմ գալիս պտույտի եւ առաջին անգամ ուղիղ դեպի Քարաբերդ, Նախիջևան։ հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին հաստիագրված այդ նույն նամակում բյուրոյում քննարկվող հարցի վերաբերյալ նա հայտնում է բավականին ուշագրավ եւ փաստարկված տեսակետներ, որոնք իրենց ծրագրային նշանակությամբ հիմնականում վերաբերում են արևմտյան Հայաստանի ինքնապաշտպանության կազմակերպման եւ կազմակերպության գործնեայության նոր մարտավարությանը։ Առաջին նախ առաջնորդվելով այն իրողությամբ, որ նախկին պայմաններն ու ժամանակաշրջանի յուրահատկությունները հիմնովին փոխվել էին, դոման առաջարկում է գործնեության նոր մարտավարություն, այն է ապակենտրոն եղանակը փոխել կենտրոնացման եղանակով։ Երկրորդ Արժևորելով Ռուսաստանում տեղի ունեցող հեղափոխական իրադարձությունների հետևանքները, Դումանը գտնում է, որ կայսրությունում ծայր առած շարժումներն անխուսափելիորեն իրենց ազդեցությունը կգործեն նաև Թուրքիայի քաղաքական կյանքի, այնտեղ բնակվող ազգային փոքրամասնությունների վրա համեմատելով երկու տերությունների Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից ազատագրական շարժումները խեղդելու գործում ձեռնարկվելի քայլերը Դումանը նշում է. «Մեջբերում եմ, այստեղ ռուսական բյուրոկրատիան իր գոյությունն ու դրությունը պահպանելու համար մեծացրեց իր ճնշող ուժը մութ ուժերով եւ անբավարար գտնելով այդքանը, ի վերջո ժողովուրդներն ու ազգերը կանգնեցրեց իրար դեմ։ Նույնը կլինի եւ այնտեղ, բայց ավելի վտանգավոր, ավելի ահրելի, որևէտև այնտեղ հայի հարևան ազգերը քուրդ եւ տաճիկ անհամեմատ ավելի լավ են զինված եւ ավելի քան զորավոր են։ Հետևաբես հայերն այնտեղ կտուժեն ավելի քան այստեղ մեջբերման ավարտը։ Երորդ Խորապես ըմբռնելով ժամանակաշրջանի յուրահատկությունները, դումանը ճիշտ է գուշակում ապագա դեպքերն ու հային սպառնացող վտանգը։ Իրոք բնավ չէր բացառվում, որ թուրք իշխանություններն օգտագործեին ժամանակաշրջանի ընձեռած պատե պահն ու հնարավորությունը եւ դարձյալ ջարդերի ալիքը սփռեին կայսրությունում բնակվող հայության շրջանում։ Ինչ պետք է արվեր, եթե այդ սպառնալիքն անխուսափելիորեն ձեռք բերեր իրական կերպարանք։ Որպես կոտորածներից խուսափելու անհրաժեշտ պայման դումանն արդեն բազմիցս շեշտել էր։ Այստեղ փորձանքը եկավ ապացուցելու, որ փրկությունը զենքի եւ կազմակերպելու մեջ է։ Ուրեմն գործնեության այս եղանակը պետք է լինի եւ այնտեղ։ Այնտեղ անհրաժեշտ է զենք եւ կազմակերպվածություն։ Այնտեղ պետք է ուղարկել կազմակերպողներ, բայց առանց զգալի վնաս հասցնելու այստեղի ինքնապաշտպանությանը։ Դուբանի առաջարկած այս պայմանը խորապես կշռադատված ու հիմնավորված է։ Նրա համոզմամբ Հայաստանի գլխավոր հատվածներն անհրաժեշտաբար պետք է գործեին ներդաշնակ եւ փոխկապակցված։ Քանի որ անհամեմատ ավելի դյուրին էր կազմակերպել Արևելա Հայաստանը, ապա այն ըստ Դուբանի կդառնա մի ուժեղ հենակետ եւ ռեզերվ տաճկը Հայաստանի համար ահա նաև այդ պատճառով արժևորելով արևելահայաստանի կարևորությունը արևմտահայաստանի ազատագրման գործում նա որպես պայման առաջադրում է առանց վնաս հասցնելու այստեղի ինքնապաշտպանությանը Իդեպ հայ ազատագրական պայքարի նույնիսկ նշանավոր գործիչների մեջ քչերն են եղել, որոնք կարողացել են ժամանակին ըստ արժանվույն եւ ճիշտ գնահատել արևելա Հայաստանի առանձնահատուկ եւ կարևոր դերը հայության եւ մասնավորապես արևմտահայաստանի ազատագրական պայքարի ու գոյատևման գործում։ Միայն տարիներ անց 1917 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Թիֆլիսում գումարված հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդաժողովում Նիկոլ Աղբալյանը հստակ կերպով ձևակերպեց այդ հարցի կարևորությունը։ Մեջբերում եմ. «Մեր միակ հենարանն է փոքր կովկասյան լեռնաշխտան, ամբողջովին հայկական, սկսած Լոռիից մինչև Ղարաբաղ»։ Մեջբերման ավարտը Արևմտահայաստան զենք եւ զինամթերք հասցնելն ու ինքնապաշտպանության գազམ་ակերպելը, ինչպես արդեն նշվել է, ի տարբերություն Արևելահայաստանի անհամեմատ դժվար էր։ Նիկոլ Դումանը նկատի ունենալով այդ հանգամանքը զգուշացնում է նախապես համոզված պիտի լինենք, որ այնտեղ չպիտի կարողանանք հասնել այն հետևանքին, ինչ որ այստեղ, որովհետև այնտեղ, ինչպես ասացի, ճշնամիները ավելի զորավոր են, հայերը անհամեմատ աղքատ, զենքի աղբյուրները ցամաք, գազམ་ակերպող եւ առաջնորդող ինտելիգենտ ուժերը չափազանց սակավ։ 4 Քանի որ զենքի եւ զինամթերքի առաքումը երկիր կապված էր չափազանց մեծ դժվարությունների հետ, ուստի առաջարկում է ինքնապաշտպանության կազմակերպման եւ համընդհանուր զինման վերաբերյալ իր նկատառումները, որոնք նա massամբ արտահայտել էր դերևս Սասուն ուղևորվելու նախորդին, ա Տաճկաստանում գազམ་ակերպությունը չպետք է լինի աշկարա եւ աղաղակող եւ միշտ պետք է խուսափել առիթներ տալուց։ Բ. Ելնելով նախորդ զենքն ու զինամթերքը երկիր առաքելու ոչ այնքան արդյունավետ միջոցից դոմանն առաջարկում է այն իրականացնելու համար կիրառել նոր միջոց։ Զենքի փոխադրությունը պետք է կատարվի քրդի եւ տաջիկի միջոցով, ինչքան հնարավոր կլինի այդ։ Ուժ պիտի տալ տեղում զենք գնելու, ինչքան էլ թանկ լինի այդ։ 5-րդ Ինքնապաշտպանության գործն առանց ավելորդ ցնցումների գախնի եւ արդյունավետ կազմակերպելու համար Դումանի համոզմամբ պետք է հրաժարվել ցուցադրական աղաղակող գործողություններից եւ երկրում գործող հայդուկային խմբերից, որոնք անխուսափելիորեն կարող էին պատճառ դառնալ անցանկալի դեպքերի եւ վնաս հասցնել ինքնապաշտպանության խաղաղ ու աննկատ կազմակերպմանը նախապատրաստությունը պետք է լինի ըստ կարելույն խաղաղ։ Ըստ կարելույն եմ ասում, որովհետև հեղափոխական խաղաղ նախապատրաստությունը անգիտակի ժողովրդի համար չափազանց դժվար բան է հեղափոխականորեն չհասունացած ժողովրդի մեջ կատարվող գախնի գործի փոչը երևում է միշտ։ 6-րդ Քանի որ ջարդերից խուսափելու գլխավոր պայմանը խաղաղ, անաղմուկ ինքնապաշտպանություն կազմակերպելն է, ուստի դոմանը խորհուրդ է տալիս հերու մնալ եւ չմասնակցել Օսմանյան կայսրությունում սկիզբ առնող քաղաքական տարբեր հոսանքների պայքարին եւ ազգային փոքրամասնությունների ծավալած շարժումներին։ Եթե հայերը գտնում է դումանը անհերատեսության մասնակցեն տաճիկների հեղափոխական փոքրամասնության շարժումներին, հավանորեն կտորորվեն պահպանողական մեծամասնությունից, որին անշուշտ միացած կլինի կառավարությունը։ 7-րդ Նամակի վերջում, որպես կոտորածներից ինչ որտեղ խուսափելու միջոց, նա բյուրոյի ընկերների ուշադրությունը հրավիրում է հետևյալ առաջարկության վրա քանի որ հայ ազգային քաղաքական գուսակցությունների, մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության գործնեայության ոլորտում դերևս պահպանվում էր արևմուտքի հզոր պետությունների օկնությանը ապավինելու միտումն ու հույսը, ապա դումանը հաշվի առնելով այդ հանգամանքը նշում է, մեջբերում է. Հարկավոր է ամրացնել մեր կապերը Եվրոպայում Իսկ մյուս կողմից վերջինիս իրազեկ պահելու համար անհրաժեշտ է երկրում ունենալ սրած ականջներ, դիտող աչքեր եւ ճշգրիտ տեղեկությունների կանոնավոր հաղորդագրություն, որբիզի ժամանակին կարելի լինի անել հարկավոր դիմումները եւ հրավիրել եվրոպական կառավարության միջամտությունը մեջբերման ավարտը։ Այս հարցում դուման ինչ որտեղ Թուրք է տվել եվրոպական գերհզոր տերություններին ապավինելու կուսակցության որթեգրած ռազմավարությանը սակայն պիտի նկատել, որ ճիշտ է, խորհրդի կարգով բյուրոյի ընկերներին նա գրում է Եվրոպայի միջամտության մասին, բայց բոլորովին չի հավատացել եւ որևէ լուրջ հույսեր չի ունեցել արևմուտքի տերություններից ակնկալվող աջակցությունից։ Այս նամակը գրելուց առաջ նա իր դիրքորոշումն արդեն հստակ արտահայտել էր. «Այդպիսի հույսեր, որքան դրվեցին»։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի նվոված զեկուցագրում դոմանն առավելապես դժգոհել է զինվորներին պահելու եւ զինելու հետ կապված ֆինանսական դժվարություններին վերաբերող խնդիրների առնչությամբ։ Ռոստոմին եւ Արմեն Գարոյին հասցեագրած 1905 թվականի հունիսի 19-ին նամակում նա նշում է. Ամիսներ ի վեր շարունակ գրում էի բյուրոյին եւ աղաղակում փողի համար, բայց այդ զիբիլ փողը չեր ուղարկվում ինձ եւ ես ստիփաց էի զինվորներին արձակել։ Դումանի զինվորներին արձակել խոսքը վերաբերում է Երևան քաղաքում գտնվող մարտիկներին։ Որպիսի այդ զենքերը նպատակային օգտագործվեին, նա հարկադրված մեջբերում եմ ավելացած հրացանները փոխանակ Պարապ-Սարապ քաղաքում ցկելու ուղարկիցի գավառ նկատի ունի Զանգեզուրը, որ ծախեն ժողովրդին, որպիսի թե թույլ գյուղերը ուժեղացնելու եւ թե մեզ կանխիկ դրամ ուղարկելու, որ մտցնենք շրջանառության մեջ, մանավանդ որ Զինֆոնդը այլևս մեզ զենք չէր բաց թողնում ապարիկ։ Իսկ մենք դրամ չէին կարողանում ստանալ ոչ դրսից, ոչ էլ շրջանից մեջբերման ավարտը։ Քանի որ Երևանում վիճակն ավելի կայուն էր եւ խաղաղ, զինվորական մարմինը հիմնականում ուշադրությունը բևեռում է շրջանների վրա, ուր ընթարունները բարբերաբար շարունակվում էին։ Երևանում հակառակորդին ջախջախի չարված հասնելու զուգընթաց շատ կարևոր էր, որպեսզի հայ ինքնապաշտպանական ուժերը մի այդպիսի հարված հասցնեին նաեւ շրջաներում։ Եթե հայ մարտական ուժերին հաջողվեր Երևանում նվաճած հաղթանակը ամրապնդել նաև շրջաներում ձերբերած հաջողություններով, ապա դա անկասկած վճռորոշ նշանակություն կունենար թուրքերի մարտական ոգին կոտրելու եւ նրանց կրքերը վերջնականապես սանձահարելու գործում։ Այդ պատճառով դումանը մարտական ուժերը գլխավորապես ուղարկում է առավել վտանգված շրջանները, իսկ քաղաքում պահում է նվազագույն քանակի մարտիկներին։ Թուրքերի հարձակումները կասեցնելու եւ հերթական անգամ նրանց ջախջախի չարվածներ հասցնելու նպատակադրությամբ Դումանն անհապաղ կազմակերպում է նոր մարտական խմբեր եւ նրանց զինելու համար առանց տատանվելու օգտագործում է երկիր առաքման համար նախատեսված Երևանում պահեստավորված զենքերը։ Նրա գլխավորած զինվորական մարմնի ձեռնարկած համապատասխան միջոցառումների շնորհիվ մայրաքաղաքի փոքրականակ ինքնապաշտպանական ուժերը անկոտրում պաշտպանությամբ դիմադրում են թուրք հրոսակախմբերի գրոները եւ դիպուկ ու հուշկու հարվածներով գնդակահարելով բազմաթիվ թուրքերի խափանում հայկական թաղամասերը թափանցելու նրանց հերթական ձեռնարկումները։ Դումանը մեկ անգամ եւս հաստատում է իր հրամանատարական բարձր վարպետությունն ու դժվարին իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու համապատասխան վճիռներ ընդունելու կարողությունը։ Մայիսի 27-ի կռիվների ժամանակ նրա հրամանով երկրի համար նախատեսված զենքերի օգտագործումը որոշ դժգոհություն է առաջացրել արեմտահայ գործիչների շրջանում։ Օրինակ Կոմսը Վահան Փափազյանը, որի կարծիքը Նիկոլ Դումանի հրամանատարական անզուգական կարողությունների վերաբերյալ արդեն նշվել է, ՀՈԻԴԱ Մրկաստանի կենտրոնական կոմիտեին, ապա նաև ՀՈԻԴԱ Արևելյան բյուրոյի նոված բողոքագրում հայտնում է, որ Դումանը գլխավոր ուշադրությունը բևեռելով իր հրամանատարության ներքո գտնվող շրջանների ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, բավարար ուշադրություն չի դարձնում երկրին զենք ու զինամթերք առաքելու խնդիրներին։ Նրա կարծիքով մայիսի 27-ին Երևանում բռնկված ընդհարումների ժամանակ նա չպետք է երկրի համար նախատեսված զենքը օգտագործեր Երևանի հայության ինքնապաշտպանության համար։ Միթե դումանը այլընտրանք ուներ։ Թուրքերը հերթական անգամ հարձակվել էին հայկական թղամասերի վրա եւ նրանց արժանի հակահարված տալու հայերի անվտանգությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործվեր բոլոր հնարավոր միջոցները եւ ինչու՞ չէ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ երկրի համար գնված զենքերը։ Ընթարումների ավարտական շրջանում դումանը բախվում է իր համար ոչ այնքան հաճելի նոր խոչընդոտների հետ։ Չնայած իր ունեցած բացառիկ հեղինակության եւ ճշտամու նկատմամբ նվաճած բազում հաղթանակների, անախորժություններն ու կուսակցական որոշ ոչ այնքան արժանավոր ընկերների կողմից անհարկի մեղադրանքները անընդհատ հետապնդում էին նրան նույնիսկ ընթարումների օրերին եւ հատկապես 1906 թվականի սկզբներին Անդրադառնալով երոհիշյալ իրողությանը նրա կենսագիրներից Վալադյանը գրում է մեջբերում եմ փայլուն եղավ այդ գործնեությունը, բայց եւ հաղթական հրամանատարը դառնություններ ունեցավ շնորհիվ առավելաբար մի խումբ երիտասարդ դաշնակցականների, որոնք տարվել էին քաղաքական նոր գաղափարներով եւ հովերով։ Մեջբերման ավարտ Նորից գլուխ էին բարձրացրել Դումանի գործելակերպից դժգոհ Մրկաստան կենտրոնական կոմիտեի այն անդամները, որոնք ինձ ворթեգրած ժամանակի հրամայականը չարտահայտող տեսակետներով եւ անհարկի միջամտություններով խառնաշփոթ իրավիճակ էին ստեղծում շրջանների զինվորական հրամանատարության շրջաներում։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսի անկառավարելի եւ անկայուն կացություն կարող էին ստեղծել ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը հեղափոխական գործնեայությունից ստորադասով սոցիալիստական գաղափարներով համակված նորաթուղ դաշնակցականները, եթե հայության գոյապայքարի մարտադաշտում հաստատակամորեն հանդես չգային մարտական փառավոր դպրոց անցած Նիկոլ Դումանն ու մյուս հայրենաշունչ բազմափորձ գործիչները։